Euskal Estatua irudikatzen ikerketa egin dute Ipar Egoa Fundazioak eta parte hartuzek, egileen ustez, masa kritiko nahikoa dago Euskal Estatua eraikitzen hasteko eta hortaz mintzatzeko hor dugu eh, iguzki urteaga soziologoa, egunan? Egunan. Euskal Estatu baten alde direnak euneko behogoikako zazpi eta kontra euneko ogoita amaboskako txiru, Ipar Euskal Herrian alde euneko ogoita sortzi nafajoa garaian euneko behogoi eta Araba Bizkaia Gipuzkoan euneko behogoita bi kakotx bost, horiek dira zonbait zenbaki agertzen eh, direnak badira beste atal batzu anora lujaldetasunaz edo erabatzkitzeko eskubideaz. Mintzu direnak Eguzki lehenik uh, zer garritasun emaiten altzaie eh, olako inkesta edo inkesta uni zehazki? Inkesta honen berezikasuna da alde batetik eh, zazpi eh, egina izan dela. Horrez gain edukiari dagokionez eh, galdetu da Euskal Estatuari buruz eta ez independentziari buruz. Horrein arte eginak izan ziren hainbat ikerketek galdetzen zioten jendeari ja... Euskal Herriaren independentziaren alde ala kontra izango liateken, kasu honetan Euskal Estatuaz e, galdetzen zaie eta horrek suposatzen du aldaketa kualitatibo bat. Eta azkenik eh, alderdi metodologikoari dagokionez, 2000 eta zazpi e, pertsona galdezkatuak izan dira, hiru eremu politiko administratiboetan, eta egina izan da 2008ko urriaren eta 2008ko urtsailaren artean. Alegia, lagina aski zabala da, konparatzen badugu ba, e, egiten diren e, ikerketekin, normalean, kasu gehien txuenetan, seieun eta mila pertsona inguru galdezkatzen dira. Hor, bikoiztu egiten da kopuru hori, eta horrek suposatzen du sinesgarritasun eta fidagarritasun ondiago bat duela. Bai, egan duzu, eh, beraz, eh, galdera pausatzeko maneran, hor, uh, eh, galdeginda gehiago, estatuari buruz, administrazio maila gisa aurkeztuz, eta ez, berra da, hainbeste, independentzia itzabaliatuz, edo identitate kontuetan uh, sartuz, horrek zer aldatzen du zinez? Aldatzen duena da, e, eh, konkretu tasun handiago duela eta jendeari irudikatzen zaio, azken finean, eh, Euskal Estatu bat sortuko balitz, horrek zer implikazioak eta ondorioak edukilitzazken, eh, bai, beren bizitzan, erabakiak hartzerako orduan, eta galdeketan, ba, alderatu egiten da adibidez, eta galdetzen zaio jendeari, ia Euskal Estatu propioa edukiko balute, horrek zer nolako obekuntza suposatu lezakeen, eh, adibidez eh, bizikiritzari dagokionez, adibidez demokrazia mailari dagokionez, adibidez gizarte politiken kasuan, eta horrek suposatzen du jendeak askoz ere errestasun gehiago duela azken finean proiektatzeko estenatogi horretan. Aldiz, independentziari buruz eskatzen bazaie, batez ere gaur dugu testu bagian eh, inkonkretasun eta e, abstrakzio maila altuagoa du, eta horrek espikatu ditzake zergatik ba, emaitzak ez ziren beti e, arras berdinak, independentzia eskatzen delarik edota euskal estatuaz. Mhm. Hor, bada beste zemaki interesgarri bat ere, e, iritzi argirik emaiten ez dutenena, Euskal Mailan, eguneko ogoita laua da eh, hori hain izaz? Ba, baina hori eh, ikusten da inkesta gehien eta independenziari buruz, Euskal Estatuari buruz galdetzen delarik, kopuru hori nahiko altua da, areta altuagoa da, kontutan izanik ez dela ikusten epe motzean horrelako estenatoki bat gertatzeko posibilitatea. Eta horrek suposatzen du, ba, azken finean, indefinizio maila altua dela. Argi dena da, e, ikus, konberatzen badugu adibes Katalunian gertatu denarekin, eta are gehiago Eskozian gertatu denarekin, kampaina elektoral bat izango balitz referendum baten inguruan, horrek suposatuko luke, denbora ba, entzina joan ala, e, ba, iritzirik ez dutenen kopurua gutxituko litzatekela, zeren jendeak ja, baditu askoz ere ideia zehatzagoak, eta estenatoki erreal bat e, da aldeiz kasu honetan oso urrun ikusten du oraindik jendeak galdera bat eh, egina izan zaie jakiteko ia ikusten zuten ia posibilitate realik bazen euskal estatu bat epe motzean eh, sortzeko eta gehiengo zabal batek ikusten du edo zaila edo oso zaila eh, horrek erakusten du oraindik ba estenatoki virtual bat dela nahiko urrun den gauza bat eta beraz horrek esplikatzen du baila baten batean zergatik ba, kopuru esanguratsu batek oraindik ez duen ideia edo iritzi zehatzik horren inguruan. Bada beti duda, eh? eh inkesta edo sondai baten eh, fidagarritasunaz, horrek mm, badu fidagarritasun egin aski gora? Bai, gero, eh, inkestan ez zira bakarrik, eh, galdera ez da bakarrik izan, adibidez, ba, ia, Euskal Estatu baten sorreren alde izango liateken ala ez, erakitzesku eskubidearen inguruan ere galdeketak eginak izan dira, eh, nazio identitateari daukionez, eh, lurraldearen errepresentazioari daukionez, zorretan badira oso datu interesanteak, zeren eh, herritarrei eskatu zaielari, ia uientzat Euskal Herria eh, zazpi provintziei eh, e, lotua zen, eguneko berroita seik akotxo hogeiak baiezkoa dio Euskal Herri osoan, baina iparraldean lotura hori berezki importantea da, eguneko berroita meretzik akotxo laro hori pentsatzen dorako. Alegia, e, galdetegi hori nahiko zabala izan da, eh, eremu eta eh, gai eh, diferenteak ikutu dira, eta batak beste osatu egiten du. Eta horrek emaiten dugu azken fotografia nahiko e, komplexu eta oso bat e, Euskal Galderaren, Euskal Gatazkaren inguruan, eta zentzu horretan ba, argi da baduela aberastasun berezi bat. Mhm. E, euneko ogoita sortzi aipatzen da Euskal Estatu baten alde ipar Euskal Egean, hori agertzen da ere hauteskunde zenbakietan, eh, ideia hori defendatzen duten alderdiak, ez dituzte olako, ez dituzte olako zenbakiak? Ez hori da, e, behiratzen datu guztiak esan da, zer nolako eh, urbiltasuna baden. Argi da, ideia abertzaleenak eta independentistenak nagusienak direla Euskal Autonomia Erkiegoan, ondoren Nafarro aldu da, eta azkenik Ipar Hala eta guziz ere, hainbat galderetan, Eh, izan badila adibidez erabakitza eskubidearen inguruan edo beste eh, galdera batzuan inguruan, ikusten da lata guziz ere badirela nahiko puntu amankomunak. Iparraldean herritarren enuko goita sortziak pentsatzea edo ados izate Euskal Estatu baten inguruan kontutan izanik, bozka bertzalea ez dela inundik inora proportzioetara iristen, eh, Iparre Euskal Berri oso hartzen badugu, eh, datu esan gure soaldia, horrek esan edu, gai joiek Eh, transversalagoak direla eta ez dituzela soilik e, eh, abertzalek eramaten, baizik eta abertzaletasunetik at, abertzaletasun politikoa zari naiz, ba, lortu dutela ideioiek edatzea, e, eh, aski da ikustea gaur egun zernoloko adostasuna baden eta zernoloko gehiengo bat osatzen ari den, ba, e, Euskal Komunitate edo EPCI horren inguruan, Horrak irakusten du azken finean, mugindu abertzaleak e, eh, e, eh, amarkadatik, lortu duela azken finean, bere ideia eta aldarrikapenak euskal gizartean eta kasu honetan iparraldean eh, edatzea, eta horrek badu maila batean tradukzio elektoral bat, baina maila batean soilik, eta horrek erran nahi du azken ideia horiek areta gehiago zabatzen ari direla, Eta nik erango nuke, bai, iparaldearen datuak eh, maila horretan oso esanguratsua direla. Mhm. Eguzki urteaga soziologoa, milesker gurekin izanik, goizuntan, horretarazten dugu, Euskal Estatua irudikatzen ikerketa ipatzen ginoela, aski egeski, atxemaiten aldena, interneten, milesker gurekin izanik, eta bestaldi bat arte. Gazte danbada egun eh, astenda laudio egian eta asteburu guzia iraunen du. Urte guziz itzordua emaiten dute eh, gazte antolakundek, abehi egunaren asteburu untan, eh, ekitaldi bat edo besteren egiteko. Gazte danbada beraz aurten eta horren aipatzeko bi antolatzaile ditugu. Ernaitik lur albizu eta aitzinatik aitor zerbie egunan zuai. Egunan bai. Egunan bai. E, lur, zurekin eh, hasiko gira, lema atza duzue esna ahapa gaitzala, hori da, aurtengo lema, zer da horren gibelean? Bueno, ba, horrekin irudikatu nahi genuena, edo azala da genuena zen, e, pixka bat, e, gazteok zepaper izan behar dugun, e, gaur egungo sistema kapitalista bat gerkalean, eta gainera orain ematen ari diren eraso guztien aurrean gazteok esna egon behar dugula, adi egon behar dugula horri guztiari aurre egiteko eta ez hori bakarrik, baizik eta gure e, alternatibak eta gure bizi proiektuak aurrera eramateko. Mm -hmm. e, Aitor eh, zerbi, mai inguru ez tabaida taile jandana bat bada, horien artean, zer egiten du uskat lotura, ari gogi bat balitz denen artean? Bai, eh, azkenean dan badan eskintza kultural eta eskintza politiko zabala dugu, ejan duzun bezala mainguru ez da eta eta baita eh, kultur eskintza eh, zabal bat ere. Eta ezakit, eduki politikoari daukionez, eh, nik buru jabetzaren ideia azpimahatuko nuke, e, itzaldietan aipatzuko, aipatzuko baita e, aipatzuko dire, baitira burujabetza jabetza ere ezberdinak e, ahlo ezberdinetan eta nora iritsi gaitezken e, hori egikaritzera edo lortzera azkenean Uh, Lur, hor bada, ideia bat, forma kuntza ideia bat e, gazteak uh, trebatzea eta gazteak ikastea? Bai, e, formakuntza da, bueno, e, danbada honetan ustartuko ditugu bai aixialdia, bai kulturrezkaintza, eskaintza, eh, formakuntzarekin, eta, eta uste dugu formakuntza hauetan, e, askotariko formakuntza gaurkituko ditugu, eta gazteen baliabide bezala ikusten dugu, ba, gero bakoitzak bere proiektuak edo aurrera eramateko. Mm -hmm. e, Aitor, hor... Gazte dan bada, beraz, ernaik eta aitzinak antolatzen duzue, erakunde abertzaleak, behar bat, badira, uh, zonbait gai, joaiten direla, joaiten direnak mugimendua eh, mugimendu abertzaletik aratago, uh, eh, zabaldua da, beste gazte batzuei ere, edo zinez ideologia horretan direnen dako da? Erran behar da, gaur egun Euskal Herrian gazte mugimendua gukuste baino zabalago eta anitzagoa dela eta noski gaztetan badan e, abertzale eta aragoko gaiak ukituko ditu e, adi, adibidez e, klase zapalkuntzari doazkion gaiak edo, edo genero zapalkuntzari doazkion gaiak eta azkenean e, badan bertan e, itzaldi tailer eta maingurutan unkituko diren gaiak e, gazte mugimendutik ateratzen diren gaiak dira eta gazte mugimendu horren beharretara egokituak aldera bederen. Aintzina eta ernai eh, gazte antola kunden arteko elkarlana nola doa uh, lugalbizu? <laughs> ba, Ba, bueno, hori, azkenean e, urtero, e, azken urtetan egin izan dugu e, bi antolakunden, aitzen eta ernaiden arteko elkarlana, eta, bueno, uste dugu horrelako ekimenak e, aurrera eramatean ezinbestekoa dela, e, bi antolakundek bat egitea, eta gure arteko elkarlan hori sustatzea eta hemen gabiltza elkarrekin guztiok mm prestaketa lanetan. Mm-hmm. Eta bakoitza zuena aldetik bego da aitzina garai hauetan eh, ze eh, osagarritan da. Ez zagit, ez zagit, ena eh, ez mediku hona agian ez <laughs> eta barne ikusi, ikusi zoindan egoera, baina Egia erran aintzinarekin e, eh, gazte behi bat sartu da gazte mugimendura, eta lortzen, lortzen ari gira belaunaldi horren aktibazioa, eta belaunaldi horrek eh, gazte mugimenduari aknaz behi bat ematen dio. E, aipatzeko zer dugun esku artean, hau, gara iauetan bereziki, e, jauntzi dinamika aintzinera eramaten ari gira, e, Euskal preso politikoen sustenguz eta beste antolakunde politiko eta eragire ugari bezala e, garai hauetan gogorki mobilizatzen gira e, elkomri lan aurka eta datu zen datu zen egun eta asteetan horren aurkako mobilizazioak antolatuko ditugu eta besteak beste heldu den ostegunean e, eh, martxoen amaikan deitua den greba horoko jarekin bat egiten dugu. Mm Lur, zuen aldetik eh, egen aien nola zabiltzate? Ba, bueno, e, aurten pixka bat, e, aurtengo e, kokatzen genuen helburua edo e, bada edo e, alternatiben eraikuntza, eta bueno, ba, batez ere gazte mugimenduaren osatze, eratze edo indartze horretan gabiltza, eta, eta alternatiba eta bizi proiektu berriak sortzeko bidean, ez? Ikusten dugu e, gazte mugimenduak... E, hori, gazte mugimenduak bere zabaltasun osoan e, sortu behar ditula bere proiektuak eta bere bizi baldintza berriak, Eta hori, e, aurkako borrokan, eta bat, ez ere, alternatiben eraikuntzaren klabe horreta da begira. Aitor Zerbie, zelutura egiten duzue igandian ospatuko dena berri egunarekin? Bai, e, abertzale bezala, e, begibistakoa berri eguna guretzat bizki egun garrantzitsua dela, nortasun baten aldarrikatzeko eguna delako, baina mm, horrez gain guk e, e, abertzaretasunez dugunez on, onartzen e, e, ez dugunez barkatu e, ezkertia hildori gabe pentsatzen edo, baditugu hainbat arrazoi e, jaiteko e, gaur egungo frantziatik e, gaur egungo frantziatik atera nahi dugula edo gaur egungo frantzian ez dugula bizi nahi, eta guk e, eh, besterako eredu bat e, erekin nahi dugula edo azkenean ez dugun e, eh, Euska, Euskara ofizial egiten ez duen estatu batean bizi, baina ez nahi ez da e, eh, Elkomri legea pasarazten duen estatu batean ere bizi, e, ez da Europak batasunaren barnean e, e, refusiatuak kanporatuko dituen estatu batean bizi, e, edo ta, tafta sinatuko duen estatu batean bizi, eta azkenean ea eh, behiguna bada, horrez gain eh, gure proiektua aldarrikatzeko egun bat, eta lagikatzeko dugu guk eh, E, justizia sozialea nera ikitako Eskean bizi nahi dugula. Mm -hmm. e, Lur, e, albizu behar bada aktualitate politikoan edo sartzeko, hor e, ego Euskal provintzietan bada indar politiko bat e, agertu berria eta indar azkajez sartu dena Podemos uh, ipatzen dut uh, gazten ganako erakargarritasun uh, zerbait ere baduena, zuak gaztea bertzale gisa nora ikusten duzu e fenomeno hori? Bueno, ez galdera zaia, eh? <laughs> Bai. eh <laughs> ba, bueno, bai, egia da duela urte pare bat kasi, eh, hasi zela Podemos martxan jartzen, eta eta erantzuten zion Estatu Espainiarrean bizi, bizi izan, bueno, e, bizi e, ari biden e, krisi horri, krisi sistemiko guztiari, ez? Eh? E, bueno, e, eh, Podemos indarrandia eta kutsi du azken hautezkundetan e, <clears throat> eguz, eh, bai Euskal Herrian, bai Katalunian eta bai Galizian eta f, bueno, e, nik uste dut ikusteko dagoela zer, zer emanen duen eta, eta zer ez horrek eta eta oraindik ez dakigula oso ongi e, zelako alderdia den zeba paper duen Euskal, Euskal Herrian beti e, ambiguotasun batekin ere badakite jokatzen, eta orduan ba, ba ez dakigu oraindik nik uste dut lurra hartu behar dugula eta ikusi behar dugula ze ondo joak hartzan e, e, batez ere ezkerretik e, aliatuak izan daitezkelako, baina, baina e, ez dakigulako ze puntuta darte e, e, egiten alko, ez dakit, e, egiten alko duten lan e, erabakitzeko eskubideen aldea adibidez, ez? Horretan daude Espainiar estatuan eta bueno, badakigu azkenean ba oso zaila dela e, horrelakoak egitea. Mhm. Eta eta beraien artean ere e, liskarretan dabiltza, beraz oso zaila da aurre ikuste zer gertatuko den, baina bai errealitate bat da indarrandia daukala Ego Euskal Herrian eta eta ikusteko dagoela ze ze hartu eman izanen dugu nahiekin. Mm -hmm. Aitor Zerbie doidoia zurekin eh, bukatzeko, ipagaldetik e, eh, joiteko gaztedan badarat, bada aukerarik, bada zerbait? Eh, Egi egan ez dugu busik antola, antolatu edo, baina gaur e, leku ez bat auto joanen, joanen dira, eta gubitatzen ditut gazteak etortzera, balakite eh, batzu ez dira iru, ez dira egunetan egonen, batzu biak larun batarekin etorriko dira adibidez, orduan eh, galde, galde lagun artean, ean orduan, eta eta ea lau joan ikusten duen elkar. Aitor Zerbie eh, eta Lur Albizu, milesker gurekin eh, izanik, eh, gazte dan bada hau, hasiko da, egun, eta bestade bat arte zuai, eta pasaste buruan. Bai, adio, bai, mileskar beti. Bai.